الله الله podijeli na tri dijela. To jest oni kažu da Kur'an i Kerim govori o tri teme. Prva tema koju govori Kur'an i Kerim jeste Allah subhanahu wa ta'ala te njegove imena i njegove svojstva. I to po Kur'anu e, možemo naići na puno mjesta gdje Allah subhanahu wa ta'ala poznaje svoje robove sa sobom, sa svojim očima, što će, kako Allah subhanahu wa ta'ala postupa. Druga tema o kojoj Kur'an i Kerim govori jeste prošlost, sadašnjost i budućnost. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dok je bio u Mekki i u Medini, Allah subhanahu wa ta'ala mu odbavljivao ajete koji su govorili o prijašnjim narodima. Te su silazile ajete koji su govorili o određenim događajima koji su se događali doba poslanika sallallahu alaihi wa sallam i događaji koji se dogoditi na svijem danu džanetirana. Treća tema koju Kur'an i Kerim govori jesu halal i haram halal i haram, propisi znači, koji se direktno tiču nas, ljudi, i robova, šta je, treba da radimo, šta treba da ne radimo. Kada čovjek sagleda ove, ove tri podjele, podjel na tri dijela, može primijetiti da veliki dio Kur'ana Kerima govori o prijašnjim narodima. Kao što veliki dio Kur'ana Kerima govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, te njegovim imenima i njegovim svojstvima. Kada bi insan uzeo pravilo rekao, ja ću iz Kur'ana Kerima samo uzmati ono što govori o meni. Gdje se Allah obraća meni. Što se direktno traži od mene. Zanemario bi dvije tisuće Kur'ana. Ako ne više. Ako ne 500 stranica Kur'ana. Zato je bilo bitno kada insan čita Kur'an i Da zna da iz događaja koje, nam Kur'an prenosi, da nađe sebi pouku danas i da kaže Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musa'u, a u stvari se nama. I povezati te dvije stvari nije lagano. Jer mnogi ljudi kada čitaju Kur'an i Kerim, kada dođu do kazivanja Musa ali salam, ili nekom drugom poslanijeku, kažu to pročitam radi bereketa. Onako da radi. Jer to su prijašnji narodi, mi naši, od nas se traži da znamo da je bio Musa, da je bio Harun, da je bio Faraon, da su bili ti svi između njih i da čovjek ima opšte o, o tom pitanju. Dok sigurno to nije bio cilj Allah subhanahu wa kada objavio te ajete. Zato ćemo danas uzeti nekoliko ajeta koji govori o ljudima koji su bili prije nas, znači iz prve kategorije ili iz treće kategorije, gdje Allah govori o narodima, o prošlosti i pokušati to povezati sa, sa našom sadašnjošću. Prvi primjer je primjer Musa a.s. i njegovog brata Haruna a.s. kada ih je Allah subhanahu wa ta'ala poslao faraonu Musa a.s. je živio na dvorcu kod faraona. Jednom događaju koji je Allah suri Kasas, Musa a.s. je hodao gradom i nađe, nađe na dva istana koja su se udarala. Jedan je bio Izraelčanin, a Musa a.s. je bio Izraelčanin. A drugi je bio Egipćanin iz naroda faraona. Kao što prenosi Allah u Kur'anu Kerimu, povikao je čovjek izlijačan, kada je vidio Musa, Musa je pozvao ga u pomoć, jer je on izlijačan. I Musa je Sram priđe mu u pomoć i udari šakom Egipćan i usmrti ga Jer poznate da je Allah subhanahu ta'ala podario Musa je salam strašnu snagu. da udarcem ga usmrtio. Kada je ugledao šta je uradio, Musa je sram izađe iz Napusti grad. I pročuje se Haber, Vrati se Musa i Ali faraon je tražio ko je ubio tog Egipćanina. Ko je ubio domaćeg čovjeka. Ko je taj ubica? Niko nije znao. Što se dogodilo? Dogodilo se da Musa a.s. je krišom hodao gradom, a bilo ga strah, kao što Allah kaže. Bojao se da se ne otpije taj I znajiđe su tada na istog insana ponovo se udara sa drugim čovjekom. I ponovo zove Musa u pomoć. I Musa a.s. krene prema njemu i kaže mu, doista si ti čovjek u zabludi. Doista si ti u zabludi. Kada je rekao te riječi, a htio je da mu pomogne Musa, htio je da pomogne tom čovjeku, ovaj se nisam uplaši. I kaže, Musa, hoćeš da me ubiješ kao što si ubio čovjeka jučer? Ti doista želiš da širiš fesad u dnjavu. I ovaj što je bio egipsan pobjedni na dvorcu direktno, kaže, ljudi znam koji je ubio čovjeka Ubio ga Musa. I faraon odmah direktno šalje potragu za Musa. Musa ram, dobija haber od jednog sana koji je bio na dvorcu, koji je brzo došao i rekao mu Innel mele je temirune bike li Kaže, glavešine se na dvorcu dogovara kako te ubiju. Bježi. I Musa sam izađe iz Egipta. Ovdje kod Šuajba Ali Isana. Kod Šuajba Ali Isana boravio Musa određen period. Minimalno deset godina je boravio s tamo ženio sa njegovom kod njega. I Musa Ali dalje bjegunac. Allah mu dolazi i kaže Musa, idi faraonu i reci mu da vjeruje u mene. Da si ti poslanik, da sam ja njegov Bog i da on nije Bog i dostavi mu poruku Islama. Zamislite, sana koji bježi. Skriva se od svog onoga koja traži. Neko žele da likvidira. I Allah iskušava Musa ali sarana i šalje ga direktno na, na koljena faraonu. I Musa kaže, gospodaru, bojim se, ja sam ubio jednog od njih. Neka ide sa mnom Harun. Ja se bojim kada tamo dođem da neće moći govoriti. A Harun zna lijepo da priča. Neka ide sa mnom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala će sa tobom Harun. Sada je bitno iz ovog događaja ovo što dolazi. A to je poruka Allaha subhanahu wa ta'ala koji je odabrao Musa da bude njegov poslanik i Haruna i šalje i sa šalje i sa porukom Faraonu i postavlja pravila dana Pravila pozivanja u Islam. Draga moja braćo, dava je ibadet. Želim da ovo želim da Mnogi ljudi to ne znaju. Šta znači dava ibadet? Pozivanja u islam je ibadet. Kao što je namaz ibadet. Nikom nije dozvoljeno da klanja podne pet rekata faz, faz podne. Inače, namaz ne vede. Jedan frendija u u djevici. pitaju ga, šta je bolje klanjati 20 rekata teravi ili 8? Kaže on, šta je bolje, 20 maraka ili 8? To je pokvarana logika. Jer, šta je bolje, 5 ili 4? 4. Kod Allah sam bio 4. Halika nije u redu. Dava i badet. znači dava i badet? Kao što namaz ibadet, ne može niko doći i reći ja ću dodati još jednu seždu, volim Allah, ja ću tri seždu učiniti. Kažeš, ako učiniš tri sežde, namaz te ne može. Koja je islam? Allah rekao dvije i ti si rob uradiš dvije. Jer to je ibadet. Znači moraš uraditi onako kako se od tebe traži. Dava ibadet. Što to znači? To znači kada pozivaš u islam postoje pravila i norme koji se mora podržavati, inače nemoj, nemoj da, da činiš da. Nemoj da pozivaš ljude. Nije dava kako ti hoćeš, nego kako to Allah želi. Zato nije rekao Musa i, faraon, i Harun, faraonu, pa se snađite. Ne, Daj mu jasna pravila kako postupa islam koji poziva Allahovu vjeru. Mi danas imamo veliki problem gdje dolazi insan sa vjerom, sa vjerom i ne zna je ponuditi. I dok je nudi, odvija ljudi i ne poznaje sistem koji je Allah postavio svojim poslanicima da pozivaju u njegovu vjeru. Jer dozirno daji da bude namrgođen. A još bitnije pitanje, je li daji da udari? Nikad. Muhammed Ali bio daje Bog 23. 23 godine. Nikad nikom udario nije. A nikad. Ni slučajno. Kada je Mohamed sam podizao glas u davi, kada neko prekrši Allahov zakon, kada tebe neko uvrijedi, imaš te pravo ljudi nemaš. Pogledaj Kur'an, kada kaže poslaniku je sam sahiru međnun, čarobnjak, luđak. Pogledajte reakciju poslanika u Kur'an i Kerimu je Kur'an prenio. Je li rekao, poslanik se naljutio, bilo mu krivo, otišao kući, galamio, izudarao nekoga? Ne. Bitna je reakcija. Pogledajte, Nuh a.s. koji poziva svoj narod i smijavaju ga. Nuh je pravio brod na suhom. Lađu na suhom pravio. Zamislite, sam pravi lađu u pustinu. Kogod najđe smije se. Kada je i lađaka pravi brod na suhom. Nema reakcije Nuha u Kurani Kerimu, samo što im kaže, na jednom mjestu kaže, kao što vi nama smijavate i mi se vama ona isto onaj smijemo. Jer čovjek vjernik, žali čovjeka ne vidi kada vidi u zavadu. Zato, draga moja braćo, ako želiš da prenosiš Allahovu vjeru, mora da se pridržaš i pravila. Pogledajte sada kad kaže Allah Musa'u i Harunu koji idu u faraonu. I znamo koji je faraon? Kaže ima Allah, kaže Fedheba ila faraona. Idite vas dvojice faraonu. Idite vas dvojice faraonu. Pouka iz ajta je da insan Aja ide ljudima. Ne sedi u kući kaže Ko mi dođe, ja mu kažem, ko mi ne dođe, ja mu ne kažem. Mene nije briga šta ljudi rade. Ne. od muslimana treba da bude briga šta ljudi rade. Da su ashabi to rekli, mi nikada ne bi bili muslimani. Nikada ljudi u Šamu, nikada ljudi u Egiptu ne postali muslimani, da je Amar ibn Laz otišao u Egipat i rekao, ja sam došao ovdje na trgovini, da živim, ja sam musliman, pa ako neko želi nešto da pita, ne dođi kod mene. Ne, širio islam, svaki ashab je širio islam. I svaki musliman mora da širi islam. I to mu je Kur'an naredio. Kaže Allah u Kur'an Kerimu, kun hadihi sabiri, reci, ovo je moj put. Pazite, ovdje Allah govori poslaniku. Allah se obraća Muhammed a.s. Kaže, Muhammed, reci ljudima, ovo je moj put. Ed'u ila Allah. Pozivam ka Allah, Ene omeni tebani, Ja i ko mene bude slijedio. Pazi, ja i ko mene bude slijedio. Znači, put poslanika je da poziva ka Allah, svaki musliman mora da poziva ka Allah. Ti na poslu mora da budeš musliman. Mora da budeš daija svojim ponašanjem. Ja tokom svog slova na tu ti svakog raspusta okupili mlađu, omladinu, ljude koji su mlađe od mene i pitam te mlade ljude koji su tamo na, na srednjem obrazovanju, završavaju srednju školu, medresu, kako se zoveš? Kaže, zove se Semir. Nije. Kad u smo zove, zove se Islam. Ako ti mene zove Semir, mi smo u problemu. Ako ti ne budeš shvatiti da si Islam, da ideš putem, mi ćemo biti u velikom belaju, jer će ljudi koji tebe vide govoriti Semir ide u Kuvajt, Semir uči Islam, Semir je musliman. To znači da ako Semir radi ono, to je halal, to se može raditi. Zato dolazimo do ljudi kažu, pogledajte kako, su oni muslimani. Kako su oni grubi. Je li Islam grub da smo mi pogrešno postupili? Nismo pogrešno predstavili Islam ljudima. A ljudi gledaju kroz tebe islam. Ljudi ne poznaju islam, tebe, znaju tebe. Ti si musliman. I kažu, ako je ovo musliman, ja ne želim biti musliman. Ako musliman postupa ovako, ja ne želim biti musliman. Jer ovakav način je u 21. stoljeću neprekladan, e, nije super vremenu i tako Zato je bitno svaki čovjek da se osjeća kada ulicom ide, da predstavlja svoju vjeru. Kada budeš imao taj osjećaj, neće brati papi na kucu. Nećeš lamiti na svoju ženu i djecu na putu. Nećeš se svađati sa prodavačem, niti sa bilo kim na pijaci, nego će ti instan doći, uraditi nešto nemilo, da ćeš se smijeti. Tako radi čovjek musliman? Daj. Ali čovjek musliman, koji ne zata da je musliman i koji napravi eksces na ulici, mi možemo držati ovdje stotine predavanja, ali taj jedan eksces je jači od stotine predavanja. Jer ljudi pamte djela, a ne riječi. Možemo govoriti, a gdje su djela? Djela su ta koja svjedoče da ono što mi radimo je istina. I djelima je Indonezija postala muslimanska zemlja. Djelima. Nikada rat u Indoneziji nije bio. Nikada muslimani su ratovali Indonežana, sad ima više 200 milijuna. Djelima, draga moja braća. Ali naša djela nisu u skladu sa našom vjerom. Mi prodajemo knjige koje su prekrasne, ali mi se ne pridržavamo 10% iz tih knjiga. Mi govorimo ljudima puno lijepih stvari, ali nismo mi to kod sebe usadili. Mi još nismo u stanju da kada te neko isprovocira, da se trpiš. To nije lagano. To nije lagano. To je teško. Ali ako želiš da budeš daja, a moraš biti daja, moraš te tako ponašati. Jer to tvoja vjera zahtjeva od tebe, ne ja. To Allah zahtjeva od tebe. Vratimo se Musa, a.s. i Harun. Kaže, fetheba ila Firavne. Idite, vas dvojica, faraoni. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Recite njemu lijepe riječi. Ne bi li se on, kaže Allah, prisjetio, razmislio ili se uplašio. Pazite sada, Musa, znači faraon traže, potijednica, onzet, traže Musa Vesena. On dolazi sa porukom faraonu, Šta mu kaže? Slušaj, nisi Bog, Allah je Bog, ti si niko i ništa, ti si rob. Znači ga da ga ubije, on dolazi sa porukom koja još više se možda razljuti faraona. Ali poruka koja je, u kojoj su satkani, temelji dave u islamu. Pazite, فَكُولَ لَهُ ne لَيِنًا Recite njemu blage riječi. tada u komentaru ovog ajeta navodi jedne prekrasne riječi. Ja kad sam zapamtio prvi puta, zadivio sam. Nisam nikad čuo ljepše riječi od insana koji nije poslanik, a da se nešto, da je tako lijepo prokomentariše ajet. Kaže Katade u tefsiru ajeta, kaže Subhanaka Rabbi ima ahlemek. Gospodaru moj, kako sam blag. Kaže, naređuješ Musabu i Harunu da idu faraonu i da mu kažu blage riječi a on je taj koji je rekao ene rabu Ja sam vaš najveći gospodar. Kaže gospodar moj, kako da se ja obratim svom bratu muslimanu u džamiji koji pada na seždu i kaže Subhan Rabija Kada Faraon kaže ene rabu rada, ja sam vaš Bog. Allah kaže, recimo mu blage riječi, kako da se obrati insan, kojim riječima da nađemo prikladne riječi za čovjeka muslimana koji pogriješi u džamiji, za brata muslimana, koji se tako razlišao nekoliko mesela. Koji su to riječi? Kako tu blago treba da bude? Kako tu treba da bude lijepo ponašanje? To nešto ne zamislim. Kako treba da bude blag? Prema tom čovjeku muslimanu. Jedan prije koji sam bio u Sanđaku, pred džamiju u Novom Pazaru, sjedi jedan dedo, sjedi jedan momak sa bradom. Brat, on je pribrat od I sad dolazimo ja i jedan brat. I ovaj momak koji je mene vodio po pazaru, ja ne znam pazar, tamo sam prvi puta bio, ovaj brat koji je sa mnom, preskače jedu i selam je brata. Ljubi ga. Kaže, dedo, pa što mene ne poselam sinu? Pa to je stvarno tako. Jer mi imamo neke izraze, da insan, znači, koji 60 godina klanja, ako nema brade, nije brat. To kada Laha nije tako, to je kod nas ovdje. I zato smo mi ljudi koji zbog jednog ili dva pitanja vjeslova možemo pripričiti insani. Pogledamo insana, nema brade, nije to dobar sam. Žena, šta ja znam, ona nije pokrivena ili ne nosi nikad, neki grije kod sebe ima, ko svakog ima kod sebe grije, prekriže ga jednostavno. Ta čovjek ne postoji za njega. A to ne može biti tako. Nemaš pravo da postupiš tako. Ti si dužan tom djedi da budeš prema njemu ljepši, da se odnosiš i bolje postupaš nego prema tom svom uh, ahbabu. Jer primjer toga Isana je primjer čovjeka liječnika u bolnici, koji kada prođe kraju bolesnika, ne poselane, ne pita ga za zdravlje, koji je bolestan u bolnici, kada dođe do svog kolege doktora, kako si, šta imaš, šta radiš, treba li šta je, sve u redu. To je zdrav čovjek, pa, liječi, pošto sami sliječiti, da ti ove bolesnike, njima se okreni. ih pitaj šta im treba, ali kod nas se stvari obrnule. Mi smo, da kažem, neki ljudi postupaju kao da su sekti. Samo ljudi koji su oko njega. To su moji, moja braća. Ne, ovaj, ova vjera ima puno svojih stebenika. Imaš braća muslimane na svakom kontinentu. Ono što je bitno također, da onaj, čovjek zna, jedne prilike sam čuo, jedan čovjek kaže u Sarajevo ovdje, kaže, u, u Europi ima 12 muslimana. Dva ti u Bosni ovdje, dva u Luksemburgu, dva u Švicarskoj, nešto u Švedskoj. Zar je moguće da gospoda svjetova koji je milostiv, koji kaže u hadisom kunci tražite od mene uputu, ja ću vas uputiti. Zar je moguće da on sve ove ljude koji žele da uđu u islam, da ih ostavi samo puti 12 ljudi? Pa se kazni. To je moguće. To je bolesno. Drugi nije. imati. Zato kažem, bitno je da insan iz, iz, izkazivanja ove vjesnicima nađe se Da vidi šta Allah govori poslanicima. Šta poslanici rade kada im Allah kaže? I št, kako reaguju kada ih ljudi provociraju? Čitajte Kur'an. Kada budete čitali Kur'an, evo ja sam to radio iz praksi, e, vadite dobe poslanika. Dobe poslanika. Kako se poslanici dobili svog gospodara? Nemojte uzmati knjige ove zbirke do Dove poslanika. Iz Kulani i To je nešto mene uh, fascinira. Nekad na na dobu poslanika rekao bi ovaj ne zna šta dobi. Kako je ovo doba? Pasti Ibrahim a.s. bio jedini musliman u Dunjalu. Jedini musliman na čitavom svijetu. I kaže Allah, pusti mu dobu, kaže, kaže Rabbi džnubni wa banije en na'buda sunna. Gospodar moj, daj da ja i moji potomci ne robujemo kipom. Pa jedini čovjek ne robuje kipom. Kaže u drugom ajetu, kaže Allah, kaže Rabbi džalni mu prime sada, je dorlijeti. Kaj gospodar moj, daj da ja budem od tih koji će pranati, koji će namaz obavljati, a i moje potomstvo neka bude od tih koji će namaz obavljati. Kaže, dobu Ibrahim a.s. Jusuf a.s. kaže Rabbi te wafeni muslimen, gospodar moj, usmrti me muslimanu. Mi danas, kao da su neki od nas uzeli ključ od dženeta sam čak kad će umjeti. Ne znam možda Allah iskušati. Može napustiti ovu vjeru. Može pasiti na jaka iskušenja. Imamo primjera puno kod sebe tu. Draga moja braćo, treba čovjek da razlikuje e, stanje. Kada smo u dravi, ovakav mora da budeš. Ili nemoj da budeš u dravi. Budi pasivan. Ako su u džihadu, e, znači, ono, budemo čije postupno. Ako je rat, kada je bio rat kod nas, šta treba da se četnicima govorimo blage riječi? A on tebe granatira. Tu pokažeš svoju muškost, i snagu, i žestinu, ali u davi pokažeš svoju blagost, i lijepo ponašanje, lijepo riječ. Kaže Allah Kur'an Karim, Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mav'idati l Kaže, pozivaj ka putu svog gospodara sa mudrošću ili lijepim savjetom. Kad nema Ibn Kajim, u svojoj knjizi Salikin, e, kaže, šta je to hikmet? Kada Allah kaže, pozivaj ka putu svog gospodara sa hikmetom, sa mudrošću. Šta je to mudrost? Kaže Imam Ibn mudrost je da uradiš ono što treba. Na način koji treba, u vrijeme kada to treba. To je mudrost. Da uradiš ono što treba. Kada treba i kako treba. To je mudrost. Nije mudrost da ti dođeš, vidiš stanak čini grije pred Fahdovom džamijom, džamijom ti beš šamaraš. I se izgalaniš na njega. Mam Šafija kaže, posavjetuj me, ali nemoj me sramotiti. Posavjetuj me, ali nemoj me sramotiti. To jest nemoj me javno savjetovati. To je sramota. Ako javno taj savjetuješ insana, čuje se, nađe u na poziciji. Znači moramo razlikovati između stanja džihada i stanja dana. Koliko smo mogli uzeti? drugi ajet o kojem ćemo danas govoriti jeste ajet u kojem Allah govori jedinu ženu Kur'anu koju je imenom nazvao i koja nosi suru Kur'an iz Kerimu a to je Merijema radi Allah ona Merijema, ili Merijema. Allah je nagao njen događaj u Kur'an Kerimu kao pouku i uzor svim ženama na A muslimankama posebno. Ne A nije anđel ne želi. To je bitno. Danas naše sestre muslimanke više znaju kako živi Anđelina, no kako je živila Medlin. I iša. Da znaju i da rade ono što one rade, pokazuju na njeni, njihovi postupci. Kaže naš Mahmetli predsjednik Ali Zabirgović u svojoj knjizi Bijeg slobode, kaže, oponašanje je znak prihvatanja. Oponašanje pa je znak prihvatanja. Kad nekog ponašaš, znači da, da, da si ti sukladan, slaže se s onim što on radi. Zato ga oponašaš. Meni je Allah u Hrvim Karim navodi primjer Merijeme koja je bila u mihrabu. Ko zna šta je mihrab? Da samo ja ne pričam. Ko zna šta je mihrab? Kaže da je Kur'an onaj, da je Merim bila u mihrabu. Šta je to mihrab? Nekoliko kaže mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, mihrab, Jeste mala prostorica, znači dva sa dva, malo mjesto gdje bi se žena povukla, jer čovjek se povukao u taj svoj mihrab i robovao Allah subhanahu wa ta'ala. Isto da uđe, da uđe na kućni kafa. Mene bi bila u toj prostoriji. Kaže Allah, فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Kaže, Merijem se izvukla od ljudi, usamila se. I sebi uzela prepreku, stavila zastup u sebi ljudi. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا Pa smo joj poslali Džibrila, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا Pa se Džibril pred njom pojavi u lijeku najsavršenijeg muškarca. Zamislite sada djevojku ženu koja sjedi u sobi, sama, mala sobica, I od jedan put se pred njom pojavi savršen muškarac. I snova. Princ. Pred njom. Bitno je, draga moja braća, da ste vidimo kako Merijem reaguje. Kaže Merijem, kaže Allah u kaže فَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت Reče Merijem odmah إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًا Ja sam milostivom jeste Allaho, utječem od tebe ako si Bogu Ja tražim znaš da Allah, ako si Allah bojiš. Kaže mi Džibril, inna innama ana rasulu rabbiki, bijehebe leki bolamen zekija. Ja sam izaslanik tvog gospodara, koji me poslao da ti pošta odarim čisto dijete. Da udahnem čisto dijete. Reakcija me I reakcija naših, naših sestara i braće Znači koji, zamislite danas nekog od nas, ja sam bio braće u modusu, da ti sjediš, stojiš, sjediš sam u svojoj sobici gore i pojavi se pred kakva misa. Kakva bi reakcija bila? E, da bi gledala minki, jer zvine halaš, soma nije sjedi, šta ću ja sve to, sjedi, šta te baš, ko si, šta si. Ne samo to, nego je nezamislivo da žena muslimanka koja nosi hijab, koja nosi hijab, kontaktira sa muškarcima prije braka bez potrebe. Sa potrebom u redu. Ali bez potrebe to nije u redu. To naša vjera zabranjuje. Mi možemo živjeti u Europi i u Americi. I te god ćemo živjeti. Ali vjera je vjera. I ovo je Allahova vjera, ni moja, ni tvoja vjera. Nije dozvoljeno ženi muslimani, niti čovjeku muslimanu, da kažem da ašikuje, da hoda, da izlazi. To ne, nije prikladno. Zašto je Allah naredio ženi hijab? Nego da je sakrije, da je izoluje ljudi, da ne, da ne zavodi ljude. Dok danas mi imamo postupke koji su kontradiktorni sa hijabom. Naša sestra muslimanka, nažalost, cilj kada napolje izađe je da zavede čovjeka. Ne da se sakrije. Kaže šeha Albani, govoreći o hijabu, Kaže, Allah je naredio ženi hijab da sakrije sve ukrase. Kaže, meni je čudno to što žena danas sakriva svoje ukrase još ljepšim ukrasom. Kad pogledaš hijab, da ga nema, manje bi bila privlačena. Ja sam prije 4-5 godina ovdje na istom mjestu govorio o ovoj temi. I govorio sam o šartovima hijjaba i rekao sam da su šartovi džaba obaveza muškarca prije žena. Ako ne budeš, brate, znao koji su fazovi abdesta, možeš se abdestiti? Ne možeš. Ako ne znaš da mora peš lice, ruke i meso učiniš, opriješ noge, nema abdesta. Ako ne budeš znao koji su šartovi hijjaba, tvoja žena možda neće biti pokrenuta prikladno, a ti ne znaš. Mora da znaš šta vjera zahtjeva od tvoje žene, od tvoje djeci. Kako da se oblači. Pa da znaš da, će, da ćeš biti pitan za to. Za taj svoj postupak. ćeš pitan. Ja sam tada rekao da hijab ima šest ili sedam šartova koji učenjaci navodi. Prvi je da, da hijab pokriva sve osim ruku i lica. Noge, noge su onaj, dio hijaba, ne smije se vidjeti. E, hijab ne da bude tijesan, prozivan, ne smije da bude namirisan, ne smije sliči odjeći nevjednica, ne smije da sliči odjeći puškarac. To su šartovi hijjaba, islamskog hijjaba. Sada svaka žena kada vidi kod sebe ima jedan ili dva šarta, nema šest. Ne smije da bude ukrašen hijjab. Bojama, bojama koje će prilašiti pogled ljudi. Primjer Medjeme, žene četne, koja je, da kažem, odbila taj kontakt sa muškarcem koji se pred njom pojavio. Treba da je primjer svake žene muslimane. Svako čovjeka muslimana, kada se radi o odnosu muškarca, odnosu muškarca e, i žene. Govorili smo Musa a.s. koji je bio e, sa, kada je otišao iz Egipta, došao na jedan izvor vode. Na izvoru vode, kao što prenosi Kur'an i Kedi, i zatekao ljude koji su pojeli svoju stoku i zatekao je dvije djevojke koji su tjedali svoju stoku od izvora vode. Čudna situacija. Ljudi su imali izvor, dovode svoju stoku svakodnevno da tu piju vodu. Svi su svoju stoku pojeli sem te dvije djevojke koji su tjedali svoju stoku. Kaže ima Musa, ma hvala Bogu, ma šta nam je? Čudno. Zašto vi ne pojete svoju stoku? Kažu, one kaže, nećemo napojiti stoku dok ne odu ovi čobani. Kažu, ebuna šehun A naš otac, kažu, njih dvije, je star čovjek. Pogledaj pitanje i odgovor. Pitanje je bilo šta? Šta vam je? Odgovor je, ne pojimo stoku dok ne odu čobani. I naš otac je star čovjek. Jer li Musa njih pitao nešto o njim ocu? Zašto su one govorili o svom babi? Mislim, ovo pitanje možda ste, kad bi uzeo ti prva nulika, nikad se ne postavio. Zašto su one govorili o svom babi? To je jedan razlog. To je jedan od Znači, najvažnijih razloga. Jer inače, ko dovodi stoku na, na, na izvor? Otac. Svi su ljudi bijeli. Sve je dvije djevojke. Kažu, baba nam je star čovjek. Kažu mu Fesiri, one su govorile o svom babi, samo iz jednog razloga. A on je, da ne bi sada, kada, kada Musa kaže ima šta je bilo, zašto ste ovdje, one kažu, nećemo, zašto ne pojete stoku, nećemo pojete stoku dok ne odu čobani, a zašto ste vi došli, zašto neko drugi došao. Odmah mu daje odgovor unaprijed, da se ne razlači priča. Nema kafa, čajeva, sladoled i ostale stvari. Znači, mi smo došli ovdje što je baba stara. Ne može dovesti stopu i kraj priče. I možda više nije pitao. Znači, bio to je odgovor unaprijed. Nije bio bio pametne. razumljeno ste da će pitati on, a zašto nije babu ili braća ili neko drugi? Znači, nemamo braće, imamo babu koji je bolestan, star čovjek, oronuo, ne može dovesti stoku, mi smo došli. I Musa je sam odmah sam odvesti stoku i napoji stoku. Samo je stoku i napoji stoku. Kada je Musa uzeo stoku i doveo je do izvora, ovi se ljudi nisu voljeli švajda koji je bio poslanik također. A su bili njegove kćerke. Ljudi su bili na izvoru, skupe se i gurnu veliki kamen na izvor vodi. I zaklope izvor. Voda samo cura sa strane. A Musa je snapio strašno snažan. I samo ovako mnogo odbudne kamen na koji I kaže, evo je stoka. Vrati se kući, Kažu, odsuta je bilo, kako ste rano vratili? Inače su ovi ljudi uvijek zatvorali izvor, su mrzili njih. Kaže, tako tako se dogodilo. Kaže, idi ga zovni, neka dođe. Odlazi jedna od njih, kod Musa, kaže Allah, ma, ihdahuma temši ale stihja. Znači kako je Kur'an napisuje? Ovo svojstvo danas je, ne znam imam, kao dijamant. Kaže Allah, Kaže, dođe jedna od njih savu, stidna. Dolazi mu, kaže, stidna. I kaže mu, inne ebi je da ovoke li zijeke Naš babo, moj babo, te poziva da te nagradiš u na pojestoku. Odmah direktno I Musa ide za njom. Na izvod do, do babe i u putu i ona, ona bila vodič, a Musa bio iza nje. Zapuši vjetar i podigne ju suknju. Kaže Musa, stani. Hajde ti nazad, kada treba ne desno, ti baci kamen desno, kada treba ne lijevo, ti baci kamen lijevo. Znači, nemoj da ja gledam te prizove za tebe. Tako postao čovjek vjernik. Pravi vjernik. Čedan nisam. I ona dolazi svom babi i kaže, babo, ovog čovjeka u najmu. On je jak i emin. Ima emanet. Povjerljiv je. Vjeran je. Kako je znao da je jak? Na izvor vidjela. A vjera je vidjela je tokom događaja. I Švajg ona kaže, ja želim da ti dadim jednu svoje dvije čirke. Uzmi koju hoćeš. Ali da mi osam ili deset godina služiš ovdje. Kod mene. Jer da imamo korist da je lijepo da je insan, babo je majka koja udaje čirku, ko vidi Ha insana da kaže insanu da uzme kao na njegovu čirku. Da je naže hajili muža i obrnuto isto. Majka vidi hajili sestru da kaže sine, i tamo ženice ima ili djevojka. I to je radio Omer. Omer, kada je njegova čirka Hafsa, preselio je muž, odlazi u kaže, moja čirka Hafsa umro je muž na uhodu, bilo žena. Kaže, ja ne bi. Omer kaže, to me pogodilo, kad me odbio. Otišao do Osmana, kaže, Osmane, bil ti oženiti? Kaže, ja neću se ženiti, nema potrebe. I ovdje Omer poslaniku, kaže, Allah poslanića, ja ponudio Bekru i Osman odbili To što je Osman odbio, i neka. Ali Bekr pogodilo me, a babi se. Kaže njegov poslanika i selam, Omeru, možda će Allah podariti neko koji je bolji od Bekra. I oženi sam. Ali pojedite da je Omer tražio za svoju cijeku, hajr insan. su bili, da kažem, dva, tri ajta o kojem smo sam htio da smo razmijeni neke, neka razmišljanja. Želio bi i bio bi cilj da insan pokuša da kontaktira s Kur'an Karim. Kad se vrati kući da vidi iz jednog događaja šta Allah želi da nam poruči kroz ove ajete, kako se korišću može čovjek koristiti iz događaja, iskazivanja vjerovijestima, poslanicima i tako dalje. Molim vas subhanahu ta'ala da nas poduši znanju će nam koristiti, se da budemo od onih koji će raditi ono što znaju, jer mi puno znamo, ali malo radimo. Subhanak Allahumma hamdik, ašhadu ilaha illa ente,